Auscultu cae ripetu. Porzio sestec quar. Mi devis veturi al dento clinico. Por havi controlon de dento proteso. Mi prenis la trainon al urbo hungara. Tui post la land limo de mia heimlando mi faris nur tute mallongan visiton. Ciar mine besonis dentistan curatson. Nur estis controlo, ciu cio bon ordas. Cai oni constatis che mancas nenio. Lassuno jam brilis, post tagoi cun pluvo matene ni havis ancorau nebulon. Sed tiu nebulo tre baldau levigis. Dum tage farigis suffice pli varme. Nun estas augusto. Aperas iam culoi. Por pici cae suci la sangon dum nocte en mia visaggio iam estas maculoi. Pro tiai picetoi de tiui bestacioi. Si smieras matene buteron sur panon. Preparas la cafon cun lacto por ciui. Si prenas la tassoin cun subteleretoi cae metas sur ilin culeroin por kirli. Si restos ja heime, sed ciui aliae forlassos la domon pro siae ocupoi. Do ili ne havos tre multe da tempo por mangi la panon cae trinci la caffon. La edzo laboras en granda fabrico. Dum ambau infanoe frequentas lerneion. Si heime laboras pri libro tenado. Si havas la tempon por cion arrangi. La tele laboro por si tre convenas si povas mem stare plenumi la tascoin. Sed mancas al si la persona contacto. Nur ciam vendrede si vidas collegoin. Nascigis la bebo, gi cris tre laute, do shaine gi estis suffice fortica. Ien bona comenzo por tiu infano. Ge patroi tre gioias prisia fileto. La medicamento efficas tre bone. Simptomoi mildigias au ec malaperas. Nun eblas curazi dangeran malsanon. Ien grava progresso por nia bonfarto. Ni volas foriri al restauratio. Ni changas vestajo in portiu ocaso. Ni jam telefonis al tiu gasteio. Por havi extere sid loco in cetablo. Hodiau mi devis ripari biciclon. Bon chance nur estis malgranda defecto. Post horo mi povis iam fini laboron. Mi provis veturi, cae cio funcciis. Ausculti musicon per cap auscultiloi por mi ciam estas tre granda plesuro. La bruo extera appena audigas. Mi povas agordi lautetson lau place. En parco sub arboi ja regas quieto. La strata bruego farigas mal lauta sed povas ocasi che helicoptero subite aperas cun bruo tre forta. Sincere dirite, mi plene conscias che scia demando postulas respondom. Mal helpas nin tamen la situazio che venis neniu concreta propono. Nun inter du arboi trabrilas la suno, sed tio nur dauros dum quelcae minutoi. Mi tial attendas revenon de ombro. Mi restas citie, cae giuas la tagon.